91.4 de l'FM. Wait on me till I get back. Revolucionant Consciències, el programa de ràdio de Justa Revolta. Un programa molt interessant. Avui el programa de Justa parlarà sobre sexualitat i per fer-ho hem convidat a la Laia Morral, experta, o com a mínim entesa, <laughs> en temes de sexualitat. Hola, Laia. Hola, bona tarda. I també està aquí el Carlos com a tècnic. Hola. I la Maria. Hola. I jo, la Georgina. I això, una mica avui el que volíem és, arrel d'unes preguntes que vam llançar al Facebook sobre sexualitat, perquè la gent pogués preguntar doncs, quines inquietuds tenia, què li agradaria saber, on, si tenia algun dubte, alguna cosa a aprofundir... I arrel d'això hem muntat una mica el programa en format tertúlia, amb la idea una mica, ara que ho parlàvem, doncs, sobretot de trencar mites entorn a la sexualitat, de relaxar-nos una mica, de parlar les coses relaxadament, i sobretot perquè veiem interessant parlar de, de sexe com una cosa que sembla que és natural i que ho haguem de saber de tot quan en realitat molts cops resulta que no és així, que és una cosa molt, molt social, molt apresa i que això també comportant que tinguem moltes pors al respecte, moltes angoixes, quan en realitat doncs, és això ha de ser un camp de plaer, no? I, bueno, si voleu que comencem a parlar una mica sobre el que va anar sortint a les preguntes que ens va enviar la gent per Facebook, que per cert dèiem que si voleu seguir-ne enviant ho podeu fer perquè podem anar fent aquest programa periòdicament. Bueno, doncs, sense més preàmbuls, Uh, comencem una mica amb, el, amb, bueno, amb les preguntes que la gent ha anat llançant, amb les inquietuds que, que heu anat plantejant. Gràcies per haver fet les preguntes, aquestes inquietuds, haver, haver dit una mica la vostra i el que us interessava saber. Llavors, una de les primeres qüestions que apareixia és tot el tema de la polèmica entre l'orgasme clitorial, l'orgasme vaginal... Laia, ens ho pots aclarir una miqueta? Sí, bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me aquesta tarda a compartir el sexe amb vosaltres, els <laughs> temes de sexualitat amb vosaltres. Um, faré un matís, tampoc és que sigui gaire experta en temes de sexualitat, sí que n'he estudiat una miqueta i he llegit una mica més, llavors estaré encantada de poder respondre's a les preguntes. Com deia la Georgina, si voleu fer alguna pregunta més, doncs aquí estarem durant una estona. Sí, podeu o... trucar, de fet. Sí. sí. I el xat a radiodrama.net. Um, bueno, la polèmica clítoris-vagina. Um, a veure, jo crec que primerament és important poder clarificar aquest tema perquè primer de tot crec que no ens hauria de preocupar d'on ve si vaginal, si clitorià, principalment el que hem de buscar és el plaer. Sentir-nos bé és igual com, a través de que ens toquin el lòbul de l'orella, que ens posin un ditet al nas o que ens agarissin el clítoris. De totes maneres, sí que és, sobretot a les dones, ens angoixa moltíssim el fet d'estar tenint una relació sexual i no sentir um, plaer inclús a vegades dolor amb la penetració. Bueno, respecte a aquest tema, a veure, la, la, la vagina, primer és important clarificar una mica temes anatòmics o fisiològics per entendre una miqueta més on podem sentir més plaer o menys, perquè té molt a veure també amb les terminacions nervioses que hi ha en el cos. Llavors, la vagina, diguéssim que és com una cavitat virtual. Són unes parets que estan unides i que en el procés de la resposta sexual, el procés d'excitació, doncs va variant. No? S'eixampla una mica, la vagina s'allarga, l'úter canvia una mica de posició. Què és la vagina per dintre? Um, la, si la dividim en tres terços, el primer terç de la vagina és on més terminacions nervioses té. Què vol dir això? Que és on més menys podem tenir. Aquesta part quina és, Laia? La, com, com... És si poséssim, introduíssim un dit a la vagina, lo, lo prim, el primer trosset de dit. Vale, Com vale. més a fons, vale. menys sentiríem. O sigui, a partir del segon terç en dintre, la vagina és molt pobre en terminacions nervioses. Ai, això trencaria el mite que el tamany... Exacte. El tamany, exacte. no importa, no importa. <laughs> El tamany no importa perquè jo alguna vegada he llegit que amb 3 centímetres... Ja n'hi hauria prou. En tindríem prou. Ah, mira. També després un toge, on està, vale. què és, el podem trobar. Pensava a vegades com una espècie de botó sí. que s'engega i passa alguna cosa, saps? Després vale. en podem parlar una miqueta més. Perfecte. Segueixo amb el tema de, de la vagina, val? Com explicava, si amb, amb una penetració on podem sentir més és el primer terç de la vagina. És igual a dalt, a sota, als costats, és on, on hi ha més terminacions. A mesura que introduïm més, sigui el penis, sigui un dit, sigui un, una, un masturbador, el que sigui, sentirem menys. Exacte, una nada. <laughs> sentirem menys. Ni, ni, la, ni la Georgina, ni la Maria, ni jo, totes les dones, um, i per igual, tenim menys sensibilitat a partir del segon terç en fons de la vagina. Això no vol dir que ens agradi o no ens agradi. La penetració pot ser molt placentera, sobretot en un moment d'excitació alta. Val? I a vegades també hi ha, bueno, també diuen que hi ha un punt molt sensible, que és el final de la vagina, on seria el coll de l'úter, uh mhm. -huh. que es diu cul de sac, doncs quan hi ha funda, sempre i quan s'estigui excitada i agradi, també diu que pot ser un punt de bastant plaer. Ah. Però bueno, això cadascú ho ha d'experimentar, Sí. i això està molt amunt, no m'imagino? Sí, és com el, el, seria com el... <laughs> Maria em mira amb una cara. Molt amunt o molt al fons. Molt al fons, seria, sí. Seria el final. Clar. I hi ha dones que ens agrada que ens penetrin més al final i hi dones que no. Mm -hmm. no? Mhm. Això dependria. Llavors, el clítoris. El clítoris mm, té una funció única i exclusiva, que és la de donar plaer. Això només ho tenim les dones, oi? Això... Els homes no tenen cap òrgan així, oi? Bueno, podríem Això... entrar també on està potser el punt G de l'home, ah, que doncs seria com un punt també de màxim plaer, que estaria com al costat o a la part posterior de la pròstata. Mm. El cul. Per, el, sí, clar, per estimular-lo s'hauria d'introduir, en aquest cas, per exemple, un dit, i remenar una mica per dintre, també diuen que això és, és un punt molt estimulant pels homes i que inclús pot arribar a desencadenar a un orgasme. Què passa? Que és un tabú. Clar. És un super tabú per molts homes. O sigui, només que t'acostis als voltants de l'anus, sí, sí, sí. hi ha com una espècie de, uf, de sí, rebuig sí. absolut. No? Allò a, a que tots els homes provin... Experimentin. Experimentin que senten... Sí, sí. Perquè es lliga molt a, a homosexualitat, sí, oi? exacte. Exacte. I encara ara, eh? Vull dir que podem sí, sí, haver sí. trencat molts tabús, però sobretot en temes de sexualitat encara està bastant latent. Sí, sí, sí. Llavors, mmm, quan nosaltres estem tenint una resposta sexual, estem començant a excitar-nos, um, que pot, pot començar des de que ens toquin el cos a través de carícies, l'estimulació directa del clítoris, és igual la, el nostre, els nostres genitals comencen a vasocongestionar-se, que es diu, la sang comença a fluir mm, bueno, amb molta força i hi ha com tots uns canvis fisiològics. Això vol dir que la vagina, com deia abans, per dintre comença a, a tenir uns canvis, també es poden a veure des de l'exterior, els llavis, um, els llavis menors, majors s'inflen, els menors també, es posen vermells, el clítoris s'agranda bastant, tant per dintre com per fora. Llavors, si l'excitació segueix en augment, pot ser en pocs segons, pot ser en minuts, pot ser... això és igual, um, pot arribar al moment de maseta, que és previ a l'orgasme, i fins que es desencadena un orgasme. Val? Quan estem en moments molt alts d'excitació, és igual. Pot venir, jo què sé, també, com que la sexualitat també està al cervell, pot venir inclús d'una mateixa fantasia, vale? que es desencadeix un orgasme. El que sí que, que s'ha de clarificar és que l'orgasme sobretot és directe al clítoris. clítoris eh? Més fàcilment, podríem, amb tant cent podem posar com 80 o 90% de les dones té l'orgasme per estimulació, per estimulació directa del clítoris un X percentatge també en té per estimulació indirecta, per exemple, amb una posició X, per exemple, que, amb una penetració. Moltes dones, de fet, descobreixen per primera vegada l'orgasme en posicions molt concretes de l'acte la, de sexual amb un home, en aquest cas, Clar. doncs, per exemple, l'home sentat i la mujer encima, no? sentada, horcajades, com a sobre, llavors per estimulació indirecta, és a dir, el moviment pèlvic rossa doncs, amb la panxa o amb, el, amb la pelvis de l'home i això fa que es desencadeni un orgasme, però per, per, ah. per al roce del mateix sí, sí, del clítoris. Sí. I després també, si estem molt excitades, com he dit abans, tota la vagina és com una olla a pressió, es pot desencadenar un orgasme també per dintre, no és però sobretot és per les arrels del clítoris, perquè allà és on estan totes les terminacions nervioses. Ah, perquè el clítoris no és només el puntet, oi? Que és el que deies. No, no, no, no. no. De fet, el que veiem des de fora és una petita part del clítoris. El clítoris internament és bastant més gran. O sigui, Oblideu-vos, noies, que tenim una zona molt petitona que de ple. No, és un òrgan bastant gran uh mhm. -huh. i molt potent que fa molt, gràcia molt perquè potent. quan estudies els òrgans reproductius de, en, el, en el col·le o l'anatomia i així, que no surt, no oi? És un, no, o sigui, es desapareix. No, no, no el coneixem, de fet, el clítoris, no? No ens l'ensenyen. I a més té una funció tan important com és la única, que és proporcionar-nos plaer. Però tot el que s'allunya de la reproducció, moltes vegades ja no, ja no interessa, no? Mm -hmm. I també perquè, evidentment, en aquest cas, si afirmem que el clítoris és l'òrgan tan, que, que pot arribar a desencadenar tan fàcilment un orgasme si hi ha una bona estimulació, també deixa de banda la penetració. Clar. No? Llavors ens allunyem aquí de la sexualitat que hem entès i que ens han ensenyat que està basada sobretot en la penetració, en la genitalitat, en, en la reproducció i que té com a eix central el plaer de l'home molt més que el plaer de la dona. Sí, sí. No? Llavors... I arrel d'això també és que és una de les coses que vam preguntar lo de l'ejaculació femenina, si era un mite, si no, si no, tots els orgasmes havia de la dona havia d'ejacular com si fos un home, no? en el sentit de que sortís líquid. Uh mhm. -huh. L'ejaculació femenina està poc estudiada i, a més a més, moltes vegades quan s'ha volgut estudiar el tema de l'ejaculació femenina s'ha fet per, bueno, perquè hi ha com una idea d'associar-ho a una disfunció, no? o sigui, ah, sí. que les dones es, es pixin què està passant aquí, no? Hi ha algun fallo a nivell de la bufeta o hi ha un fallo uretral o has d'associar l'ejaculació amb la urina. Moltes vegades també el que ha desencadenat és que moltes de, de les dones que han tingut una ejaculació se, ting, es sentin molt, molt malament, malament i frenin moltes vegades el, el desencadenament de l'orgasme o el plaer, no? Inclús hi ha moltes dones que han estat operades oh! per, per creure's per que prevenir. això és una... Sí. Oh, que fort! Que és una disfunció. Llavors, per clarificar una miqueta de lo que hi ha escrit, perquè n'hi ha, hi ha, hi ha però no massa, mm -hmm. saps? Sobretot perquè és, és una cosa de la dona, la societat de la dona, la sexualitat de la dona també és algo menys que és, estudia. menys Més estudiada, Mm -hmm. menys estudiada i que no té tant interès, no? Sí, Sobretot si a més a més s'allunya, com dèiem abans, de la reproducció i tots aquests fins, no? Però sí, existeix. L'ejaculació existeix i està situada també, o sigui, per què és aquest líquid, d'on surt, no? No és orina, això que quedi molt clar, no, no, és, no és pipi. La, quan parlàvem abans de la pròstata masculina, també podem fer un símil amb la, la pròstata femenina, diguéssim, està amb, és un conjunt de glàndules que estan al voltant de l'uretra, que serien les glàndules uretrals, parauretrals, i les glàndules d'esquina, l'ejaculació femenina es, es, sobretot s'associa a les glàndules d'esquina. Mm. I també, o sigui, sembla ser que quan, quan hi ha un orgasme, amb les contraccions que hi ha en l'orgasme, és quan es pot arribar a expulsar aquest líquid. És un líquid mm. transparent, no té olor, inclús una mica salat, mm -hmm. dir, res a veure amb component de l'orina, i pot ser des d'unes gotetes fins a xorros importants. Mm -hmm Llavors, pot ser que, que surti amb les mateixes contraccions de l'orgasme, també ho, diuen que pot ser per l'estimulació del punt G, perquè està en aquella zona. A vegades pot ser que per estimulació, perquè el, que, el punt G, ho explic, us, us explico una miqueta sí. ara, mm -hmm. sí, sí, sí. Um, anatòmicament no existeix. Vale? Si obrim una, una vagina, no trobem cap ni cap botonet, ni cap rodona, ni, <laughs> ni res que, que digui això és el punt G. Que aquest és un altre mite, també. Sí, Um, es diu punt G perquè hi ha un senyor que resulta que el va descobrir però, bueno, no existeix sí, que, que es deia Grafenberg o alguna així, que va ser qui li va posar aquest nom vale? no és un punt, és una zona és una zona que està a la part superior del primer terç de la vagina és una zona que a més a més sembla ser que l'estimular-la produeix plaer, bastant de plaer -huh. Mm-hmm. està molt en contacte o directament en contacte amb totes aquestes glàndules de la uretra. Val? Això a vegades a l'estimular-la pot ser que estimuli aquestes glàndules i que hi hagi expulsió d'aquest líquid. També pot ser que les glàndules d'esquini estiguin plenes i es buidin, no té ni per què ser les contraccions orgàsmiques, tot i que té més sentit perquè hi ha com un moviment Clar. així fort, llavors fum. Um, Sembla ser que moltes dones tenim la capacitat d'ejacular, però perquè totes tenim aquestes estructures, no, mm, no tenim per què donar-nos compte de que estem ejaculant perquè poden ser gotetes molt petitones, es poden confondre amb la mateixa lubricació, que sembla ser que la lubricació està, està associada a unes altres glàndules que es diuen glàndules de Bartolí. I també um, pot ser que aquest líquid, en comptes d'expulsar-lo a fora, entri cap a dintre o sigui, entri un altre cop cap a la bufeta. Això explicaria que moltes vegades després de tenir un orgasme tinguis ganes de Tens fer pipi. Tens molt pipi, sí, sí que passa això. Uh mhm. -huh. sí, sí, doncs... Una amiga meva li passa. Una, perdó, això una amiga meva li passa. <laughs> sí, és, vull dir, és bastant comú també. I, i res, llavors és molt important que, perquè sobretot que ens, que ens deixem portar. O sigui, hi ha un moment en l'excitació màxima, no? que es podríem dir maseta, previ, previ a l'orgasme, que és quan a vegades una dona pot sentir ganes de fer pipí. Sí, això. Vale? Ganes de, ganes de fer pipí. Llavors, en aquest punt és quan moltes dones frenen. Frenen el, frenen l'excitació perquè tenen por de pixar-se. Ah, exacte, sí. vale? Això va sortir a l'última formació que mm. vam fer de Justa. Doncs endavant, mm. perquè no és pipi. Va. <laughs> Clar, és, és impossible, oi, fisiològicament, fer-te pipi mentre estàs... No, no tindria per què mm. ser impossible, però o sigui, aquesta sensació en aquest moment de la resposta sexual està associada a aquesta ejaculació, a aquesta expulsió de líquid, que no és pipi. Llavors, endavant, no passa res. Si ets una persona que, que mm, jo què sé, que realment fas un, una bassa, que és, és, és maco, no passa res. Clar i no t'agrada després pel tema de, jo què sé, mullar amb llençols, doncs poses una tovallola o alguna cosa que, jo què sé, que no hagis de fer un escàndol allà, però no passa res si el fas. Vull dir que després es neteja, es neteja i ja està. L'important és que no, no frenis el teu plaer, deixa't anar, allibera-ho perquè serà fantàstic. I també una altra cosa és que també jo he sentit alguna vegada que si ejacules tens més plaer o són més intensos. Sí jo no soc gens partidària de fer aquestes... Comparacions. Aquestes balances, oi? Sí, no, perquè cada dona, igual que cada home, sent el plaer a la seva manera, moltes vegades o sempre mm, ve de, de, del que estem sentint, del que estem pensant, llavors això és algo molt subjectiu i tinc, ejaculis, te n'adonis, no te n'adonis, en fora, en dintre, facis un xorro, no el facis, pot sentir igual o més i que cada orgasme és diferent i ja està, o sigui, normalitzem-ho. Jo penso que s'ha de normalitzar. Mm, I tu t'has vist alguna vegada una mica líquid, perfecte, una altra no, també, no passa res. Llavors, però sí, existeix, el fenomen de la ejaculació femenina existeix. Molt bé. Molt bé. Se'm va antes de que me salve cuántas más han de llegar antes de que me salve el olvido. Antes de que me salve el olvido. continuem aquí amb el programa d'avui, que recordem que va sobre sexualitat i que tenim com a convidada la Laia Morral. Llavors, estàvem parlant, hem treballat o parlat una mica de la polèmica entre l'orgasme clitorial o vaginal, sobre l'ejaculació femenina, etc. I volíem saber una mica què en pensa la Laia de com vivim la sexualitat. Com vivim la sexualitat? Jo penso que, que avui dia vivim en general, avui dia o potser com a herència des de sempre, o associem la sexualitat a un moment de molta tensió, saps? De un moment molt explosiu, solen, solem reduir moments molt curts i on la, la finalitat és la, la, llibera, o sigui, la lliberació, no? l'orgasme o l'ejaculació com a punt final de l'acte la, de la, de sexual o de la relació sexual. Si reflexionem una mica entorn a això, jo, jo penso, no sé vosaltres, però que, que és molt pobre és molt pobre i, a més a més, que no ens deixa tampoc massa espai per al, pel poder experimentar més, per obrir altres possibilitats, per donar-li un espai important a la nostra vida. Igual que planifiquem moltes altres coses que ens donen plaer, com una excursió, o jo què sé, un taller de cuina, o, o un dinar amb amics, o una sortida nocturna és igual, per què no podem també planejar una miqueta més les nostres trobades sexuals, no? que dona la sensació que si ho fem per la màgia, no? El mm. moment, la passió, sí, aquest sembla moment que la passió és espontània, no? Mm. De fet, així és com, com ens ho han ensenyat, no? Vull mm. dir, no ens han ensenyat a viure la sexualitat, a responsabilitzar-nos de la nostra sexualitat, a, a poder aprendre mm, el que ens agrada, poder dedicar-li més temps, sinó... No ho hem vist, sobretot el model que hi ha a les pel·lícules és aquest, aquí sí. te pillo, aquí te mato, pum, saps? I jo penso que això limita molt, mm. tant als homes i jo penso que sobretot a les dones. Sí, perquè més si ens hem de refiar del que es veu a les pel·lícules és un, super, un plaer molt masculí, no? El que apareix en general. Jo molts cops penso, no sé com es poden córrer així. <laughs> Clar, és, és que a més a més, si ho associem a... O sigui, la resposta sexual, quan hi ha un procés d'excitació, en, així contra tot pronòstic, no? perquè el que tenim al cap és un, un moment de molta tensió, de... quasi que ni penso, no? pam, pam, pam. Um, és com... O sigui, realment, sí, no? Com, com ho diria? Com molt agitat i molt... Mm. Internament al nostre cos, perquè hi hagi una, una, una bona resposta, ha de ser el contrari. O sigui, perquè la nostra sang vagi als genitals, al, no? necessita temps. Ne I relaxació, temps, estar relaxats. Exacte, més que temps, perquè jo no ho associaria tant al temps, sinó a un moment de tranquil·litat. O sigui, nosaltres pensem que és com tot el sistema simpàtic no? que funciona en aquest moment perquè és l'actiu i realment en un procés d'excitació s'activa el sistema parasimpàtic. Això vol dir que sense relaxació interna, la musculatura llisa no relaxa i si hi ha un moment de tensió ni hi ha una erecció, si és que hi ha de ser-hi, ni hi ha una vasocongestió, en el cas de, de les dones, no? o una lubricació correcta. Ah. I així s'entén moltes vegades com moltes el que produïm quan anem a saco és una angoixa. És igual, és un, ens angoixem, ens posem nerviosos, no estem sentint el que volem sentir, anem massa ràpid i es talla el procés d'excitació. De, i aquí és on... Entre les angoixes també en joc. Entra l'angoixa i tota disfunció, si, si entréssim a parar les funcions, tota disfunció està associada al moment d'angoixa, a l'angoixa. Llavors, qualsevol... De totes maneres, el que hem de fer és pausar-nos una mica. Això no vol dir que un dia tingués una explosió, uah, un atac de CEO <laughs> i és fantàstic, però que fisiològicament sí que és important saber què és el sistema parasimpàtic qui està actuant en aquest moment, no? o qui predomina en el nostre cos. I com podem fer això? Com podem relaxar-nos? Si tu dius planificar una excursió, què vol dir això? No? A, <laughs> a nivell sexual, molts cops tu parles de posar-nos en clau eròtica. Uh mhm. -huh. Què significa? Què, què significa per vosaltres posar-vos en clau eròtica? O què penseu que... Ai, quina pregunta cap? tan difícil, Laia. <laughs> si ara, per exemple, penséssim... Mm, això, o sigui, què seria per vosaltres posar-vos amb clau eròtica? havíem convidat per, per respondre totes les preguntes. Eh? <laughs> Raó, no? mateix ha sigut un rebot una mica de... Ah! Carlos, tu... Jo estic molt ocupat amb les tecles. <laughs> No sé, jo suposo que és com buscar el moment d'entrada, pensar, no sé, potser intentar portar a la pràctica alguna fantasia pensar què et pot agradar fer que surti potser, no sé, una mica més de la rutina que puguis tenir. Uh mhm. -huh. sí. Relaxar-te també, fer el que t'agrada, deixar que l'altre també... No? Parlar a vegades d'aquestes coses. Exacte. Entendre't amb l'altre i veure què ens agrada un, què a l'altre. És això. Uf. És que no, no té... Molt bé. no té cap misteri. No té cap misteri. Només és... Jo penso té a veure amb la responsabilitat que cada una de nosaltres i cada un de nosaltres té amb el seu propi plaer. Quan, quan diem de, de muntar o de planificar un, una trobada eròtica, una relació sexual, el que dèieu abans, no? és com, eh? Què dius, no? Com li dedicaré... Bueno, doncs, moltes vegades té sentit fer-ho. Però és una que també hem d'aprendre, perquè no ens ho han ensenyat a fer. Com? Oh. O sigui, de fet, no ens han ensenyat a viure res de la nostra sexualitat. Tot ho anem aprenent sobre la marxa o a les revistes o a les pel·lis i a vegades no són bons exemples, no? Per, per mi en aquest cas o per tu, cadascú ha de trobar la seva manera, no? el seu camí per buscar el seu propi plaer i poder experimentar dins aquí. Llavors, perquè jo penso que sí que és important fer una trobada o planificar-ho, principalment perquè si tu planifiques amb la teva parella, si, si és que és amb, amb parella o amb trio o sola, però en aquest cas amb una parella, per exemple, doncs potencies que hi hagi un temps dedicat a això. Hi hagi un temps exclusivament dedicat al plaer, que és el que busquem, a sentir-nos bé. Um, que res ens molesti, això vol dir fora, saps? Desconnecto mòbils. A més, avui en dia hi ha masses estímuls que ens fan desconnectar-nos de lo que potser hauríem... Culpa del WhatsApp. Ah, sí. sí. Estic d'acord, entre altres. Llavors, i per què no mm, oferir un espai que ens estimuli? Que ens estimuli. Això vol dir que pues doncs no sé, una llum adequada, la temperatura sembla que no, però també és important perquè si estem a un moment que ens comencem a despullar i tenim fred, merda, saps? Perquè comencem a posar-nos en tensió i a vegades no flueix res, no? Llavors, saber que durant dues o tres hores tinc, tinc temps, que res em molestarà, que no haig d'anar corrents en lloc. A vegades a les nits què passa, no? Lo típic que s'acaba reduint amb una parella, allò, pum, ens veiem a la nit i aquí pues un està cansat, l'altre no sé què... L'altre és llevadora. L'altre és llevadora, l'altre... Moltes preocupacions al dia. I molt, això a la llarga acaba afectant bastant greument a la, a la, la relació. a la qualitat de la relació sexual. Uh -huh. Llavors, jo penso que sí, jo us animo, i m'incloc també, no? ens animo una mica tots a, a poder dedicar-li un temps. I li direm planificar una relació sexual i poseu-li el nom que vulgueu, però a eh, dedicar-li un temps a gaudir del nostre plaer, perquè és una bona manera també de descobrir no? de descobrir. I això té directament relacionat, està directament relacionat amb, el, amb estar relaxada, que és bàsic i principal per poder gaudir d'una relació sexual. Home, també el planificat et dona marge per pensar què vols fer, no? Vull dir, per jugar, per, per pensar, doncs mira, ara veiem si provem això o l'altre, o portaré, o fem això... Vull dir que també pot entrar a tota una part que pot ser molt estimulant, no? A més, el fet ja d'abans, de, de pensar, ai, hi faré això, hi faré sí, l'altre. Sí, sí, dir... sí ja et predisposa d'una manera o d'una altra. Home, jo crec que això és bàsic, no? Que primer vegades ens pot fer vergonya o... Però això posem, li, li diem jocs, per exemple, de sexuals, no? Jo crec que és fantàstic, o sigui, inclús, no sé, doncs començar amb la teva parella a jo què sé, aquesta, aquesta setmana penso jo alguna cosa, no? Tu deixa't portar i pues, portes tota, setmana, jo sé, tota la setmana pensant en què, planificant tu, no?, la teva trobada mm -hmm. i el teu regal cap a l'altre i que d'alguna manera també és un regal cap a tu, no? Mm-hmm. I provar de fer coses noves, és igual, és que és igual, jo sé, és un moment d'introduir coses noves, d'explorar i és un moment per tu, per tu i aquí també podríem també parlar del tema de delegar la responsabilitat del plaer en l'altre. No? Cap, això. Perquè quan es tracta també el tema de la responsabilitat sobre el nostre propi plaer, jo crec que també, em sembla que ens passa més a les noies, potser que als nois, però que a vegades, sobretot en uns inicis o quan no tens gaire... Vull dir, quan estàs aprenent-ne, que bueno, estem aprenent-ne mm -hmm. sempre, no? però més en uns inicis que sents molta responsabilitat com que perquè l'altre ejaculi, no? Mm -hmm. I mhm. t'oblides potser una mica més del teu. Jo, jo crec això... que és bastant mutu, eh, això de Sí, de ja has arribat ja. i tu has acabat. I, i jo crec que per part de la, perquè per un cantó hi ha la necessitat també com de complir, no? de part, quan uh -huh. és mhm. una relació heterosexual, la part més masculina, i la femenina com de donar, no? Llavors... Sí. Hi ha angoixes per les dues bandes. O sigui, és diferent, igual que la sexualitat femenina i masculina, que són diferents, no? tot i que la resposta sexual sigui molt similar, com que la sexualitat és algo que s'aprèn, igual que ens han ensenyat a ser dones i a ser homes, també d'alguna manera han tingut models, sense ser explícits, sense explicar-nos i sentar-nos, però han tingut models de sexualitat femenina i masculina i això té molt a veure com ens han fet dones i com ens han fet homes, no? I aquesta sensació que deies tu, Maria, de, per exemple, molts homes estan molt preocupats per, per donar plaer a la seva parella i això precisament els hi pot conduir a tenir una angoixa molt gran en quant merda que no arriba, no arriba a l'orgasme o jo duro molt poc i no, tinc, no li dono temps suficient a la meva parella a, a gaudir o, i tot això són estereotips i són mites no? i que venen, eh, això és absolutament cultural i, i no ha de ser així, no? i té molt a veure, en, en la sexualitat se li diu el rol de l'espectador, que és estar molt més pendent de l'altre que d'un mateix. No? Llavors, tant a uns com a les altres, i a les dones en aquest cas, ens hem preocupat, igual que ens en preocupem en moltes esferes de la nostra vida, més pels altres que per nosaltres mateixes. I en el camp de la sexualitat, en concret, perquè nosaltres d'alguna manera ens han ensenyat a ser l'objecte de desig. Llavors, si no agradem, si no ens, la por a ser, a ser rebutjades, a no agradar l'altre, moltes vegades ens fa ens fa fer coses que no hauríem de fer, com és fingir plaer, fingir orgasmes, i jo crec que moltes dones hem fingit algun orgasme i no sabem ni per què, no? Sí, sí. Llavors està bé poder... Dedicar... Estaria bé fer un sondeig, oi? Quantes sí, dones? fer un sondeig i sobretot plantejar-se el per què, no? Sí, perquè sí. no és greu fingir un orgasme, no passa res. Vull dir, totes ho hem fet, no? Però per què, no? Sí, per què sí. ho estem fent? I... Bueno. Sí, sí. I davant d'una situació d'angoixa, per exemple, mm -hmm. que mhm. deies, que també em va semblar molt interessant, és que clar, tenim la sort que ja vam fer un taller amb la Laia. <laughs> que davant, per exemple, el que dèiem en el cas masculí, no? de uh -huh. uh, no a ejaculacions precoç o el gatillaz o el que sigui, què es pot fer davant d'això? Vale, primer de tot, sobretot, um, com dic, l'ejaculació precoç és un constructe, o sigui, no existeix. L'ejaculació precoç no existeix com a disfunció, perquè fisiològicament i històricament, no? la història dels primats i l'evolució i tal, l'orgasme és Eh, és un reflex molt ràpid. De fet, s'aprèn. Eh, els homes aprenen a, a, a mantenir una erecció, no? a allargar l'orgasme. Perquè si fos el moment, o sigui, si fos espontani seria molt ràpid. L'orgasme és molt ràpid perquè, més, la sexualitat que tenim eh, avui en dia eh, eh, la idea de sexualitat és, és de penetració. Llavors, el, el sistema de còpula, que és pum, pum... És que és molt ràpid, és que quatre vegades d'entrar i fora de, el penis i com que el punt d'estimulació més, més directe en el cas dels homes és el glande, no? el que és el... Clar, és que és molt ràpid. Llavors, no existeix i això és important perquè molts homes es senten molt frustrats en què va molt ràpid, en què no sé què... Bueno, Llavors aquí estaria molt bé com parlar amb els homes de què és per tu, no? quan voldries durar, per què creus que ets molt ràpid, perquè... I té, I té a veure amb el ple de la dona té veure en esperar que ella no sé què, en donar-li, en no donar la talla, no, no arribar a. Llavors, mm -hmm. bueno, això és important. Què fer en una situació d'angoixa? Normalment el que es diu és que quan podem tenir una angoixa en el moment d'excitació, podem tenir una angoixa al moment de l'orgasme, en els homes pot ser també en el moment d'excitació que és l'erecció o, o, o corres massa ràpid, no? que no sentim bé, parar. Mhm. Parar. No fer el que m'està produint l'angoixa en aquest moment. Aturar-ho abans. Clar. I llavors, poquet a poquet, doncs, anar veient què es pot fer. No? Desen per desangoixar-se s'ha de deixar de fer el que t'està angoixant. Si en aquest cas en una dona és la penetració perquè li fa una mica de mal i cada cop que se li costa el penis de la vagina, merda, bloqueo i, ja està, ja no sento res, em para tot, pues, per ara i fins que calgui no farem penetració, no? i bueno, això seria, cada cas és diferent i però realment si hi ha una cosa que t'angoixa, para i disfruta amb el que, estàs, amb el que sí t'agrada, amb el que et relaxa. I, I anar més a poc a poc, fer altres coses, la sexualitat és il·limitada, il·limitada. I tenim problemes perquè només veiem una cosa, que és la penetració, l'ejaculació, l'orgasme. Mm -hmm. Llavors... Ziek zeu zahela, zahean. Neu nahi orain, alua. Begira zelangaren, elkarren izpizua. Begira Ti egi. Bé, tornem a estar aquí, estàvem parlant no, una mica de les angoixes masculines, en aquest cas hem parlat una mica de l'ejaculació precoç, no, uh -huh. del mhm. gatillazo, de totes aquestes coses que passen. Alguna angoixa femenina que consideris important ressaltar i ens l'expliques i com fer <laughs> per evitar-la? vale, bueno, això de com fer per evitar-la, que crec que necessitaríem molts programes de ràdio. <laughs> I, i a més a més que seria molt interessant potser que poguéssim com també anar interactuant no? també molt més i, uh mhm. -huh. i posar-nos en escena i com ens sentim quan ens passa això o sigui, poder dedicar un altre espai potser sí, sí, sí. Va, avui parlarem de jo que sé, anorgàsmia o què entenem per anorgàsmia i què, què podem fer no? i que però... Pues pot ser molt xulo, sí. Sí, vull dir que podem ja dedicar-li... Ja. Sí, sí, exacte. Sí, sí. Una de les angoixes... Jo crec que les dones tenim les nostres pròpies i serien les més consultades en teràpia són la falta de desig a l'hora de tenir relacions mhm. sexuals, mm -hmm. l'anorgàsmia, o sigui, anorgàsmia ho dic així, però no estic molt d'acord amb el concepte perquè mm, no és real, o sigui, totes les dones tenim capacitat d'orgasmar si tenim clítoris. Mm -hmm. vale? Aquí deixaríem a part tot el tema de l'ablació, etc. Però si tenim un clítoris, podem, si no arribem a l'orgasme és per altres causes, no? que ja en podem parlar l'altre dia i el vaginisme. El vaginisme o la dispareunia, que la dispareunia seria el dolor en la penetració. Val? Per, no sé, jo penso que una de les més comunes o que surt molt en converses entre dones és el no tinc ganes. Sí. No? És que no tinc ganes, que és que vaig molt estressada, és que, és que tinc moltes coses al cap, és que arriba sí. la nit l'últim cop. Si em permeteu un apunt, avui era trending topic a Twitter, excuses per a no follar. Ah, pues mira. Trending topic. <laughs> que guanyem amb el de cap. Aquest matí. L'hem clavat, eh? N'hi havia, ni havia per tots els gustos. Sí. Si em vols destacar algun? No. No, no. <laughs> T'ho has pensat, eh? <laughs> Doncs sí, jo penso que és, a més a més, bueno, és que a més, exacte, s'acaba fent com algú Encara ens perjudica més, això, mm. saps? Eh, les mujeres no tenen ganes, és que l'hora de és que no sé què... Sí, sí. No. Bueno, també és molt normal no tenir ganes. Hi ha moltes coses que reforcen la inhibició del desig. Vull dir, si les meves... Algú tan simple com que les meves relacions sexuals sempre siguin igual. Si jo ja sé que me'n vaig a dormir a les 10 de la nit, el meu nòvio o la meva nòvia o qui sigui em comença a tocar... Anem per bases, no? Si fos un, un, un partit de Va ser uno, <laughs> carícies i besitos con lengua. Fase 2, directa, tocamiento de tetes i apretón de culo. Fase 3, pum, <laughs> se lamento, se lamento, se acabó, s'acabó, no? Llavors, clar, és que és, <laughs> és, és normal. Sí, sí, sí és normal. Si jo ja sé sempre que vindrà i a més no ho disfruto, no m'agrada, no em ve de gust. Les persones totes les persones humanes tenim la, una tendència natural que és a buscar i, i evitar el displaer, el que no ens agrada. Llavors, si nosaltres anem reforçant, és a dir, repetint coses que no ens agraden, al final s'acaba acabo perdent totes les ganes de fer X, no? Què podem fer davant d'això? Això podria ser un motiu, altre motiu és que, pues, evidentment, no em trobo bé, l'estrès, 3, estar nerviosa, no trobar espais... Les pastilles anticonceptives... Diuen que sí, però perquè, a veure, el desig, l'hormona que està associada al desig és la testosterona, mm. vale? Llavors, em sembla que amb les pastilles hi ha com una espècie d'alteració, però no totes les dones els afecta. De la mateixa manera. No, no, no, no. no. De fet, és que ho, ho associem directe i no perquè tampoc ho podem justificar així, no? I també és important fer un apunt aquí perquè, <laughs> clar, quan diem que el desig està associat a l'hormona de la testosterona... I sembla que els en tenen més, doncs. Exacte. No, les dones tenim una mica de testosterona, la justa i necessària que, perquè ens intervingui i ens beneficia el nostre vida sexual, i els homes en tenen més perquè la necessiten perquè els caràcters secundaris masculins, com jo sé, el desenvolupament muscular, l'augment de pèl, en, que hi ha molt més pèl en, en més zones del cos, això també és, un, és, és per la testosterona, llavors. Però no, no és que ells tenen més també, jo penso que el desig és, algo, és un constructe, també és algo que aprenem. Ah. Els homes han tingut molt més estímuls que les dones des de que són petits fins ara, i de fet ells l'estímul visual és molt evident. O sigui, un home en general veu un cos despullat d'una dona un... i s'excita molt més ràpidament que una dona i potser la dona ni s'excita. No? Llavors això també és una cosa presa. No? Sí. Podríem entrar-hi molt més, però vamos, té, a veure amb això també. Um, què fer pel desig? Jo penso que tornaríem enrere i ho lligaria també en recular com visc els meus mestres sexuals, què és el que m'agrada, i, i aquí també té a veure amb, el, amb la responsabilitat del meu plaer, no? No m'estic responsabilitzant del meu plaer, no estic sentint, no vull sentir, no vull fer, no em ve de gust, no? T'haig de donar, haig de fer-ho per complir. No. Tornem enrere, què és el que vull, com m'agrada, i això és un esforç, una cosa que s'ha de, com tu deies comunicar. abans, s'ha de comunicar i s'ha d'aprendre mm. hem de reaprendre, no? deixar de, a, coses que no ens van bé, que no ens agraden i que hem, i que hem vist, i tornar a construir. No? Llavors, bueno, pot ser molt més ampli, però jo hi dedicaria un espai molt més per treballar temes de, de disfuncions que realment és el que, el que ens angoixa, no? Mm. I veure què podem fer. Mm. Pues sí, sí, ho farem. Però que no, no passa res, molt normal també no, no tenir desig en un moment donat la sexualitat masculina i femenina és diferent, com hem dit abans, és una cosa que hem après i a vegades les dones sembla que ho tinguem més difícil. Però bueno, també, com dèiem al taller un dia, això de que som més lentes també és un mite, perquè clar, pregunta-li una dona quan triga a arribar a l'orgasme si es masturba, perquè <laughs> moltes no arribem ni a un minut, no? si t'hi poses, vull dir que... No. <laughs> Sí, sí. Vale, per tancar una mica, perquè clar, ens en surten mil temes, sí. mil coses, estaríem mil hores parlant i per això també el que deien abans de la gent que s'animi, que pregunti al Facebook temes que diu, oh, doncs veu treballar aquest tema però ens agradaria que el toquéssiu mm -hmm. més a fons, etc. Sí que és anònime, que no ens xivarem de qui envia el no, missatge. No, no, ja heu vist que no hem dit ningú de, de les persones que han enviat el missatge, però que és interessant que la gent continuï I enviant i que podem anar repetint el programa de tant en tant, perquè podríem fer un programa super llarg i super interessant, mm -hmm. però tampoc era la idea. No, i pues, començar a parlar, naturalitzar certes coses que estan com encara amb molt de tabú i jo penso que la paraula és naturalitzar-ho, no? veure que no som les úniques ni els únics que ens passa X, sinó que és algo molt general, és un mal de la societat, el que estem absolutament castrats i castrades a, de viure una sexualitat amb, amb lliure, natural, en plaer, llavors bueno, podem, podem afavorir no? creant aquests espais de diàleg i per compartir. Llavors, per tancar una mica el tema de les fantasies, no? que sempre també és un tema interessant a tocar, moltes vegades la Laia pues, doncs, als tallers ens n'ha parlat, de amb què fantasegem, amb què no, com això ens pot fer sentir culpables... La fantasia és bàsica, però bàsica, bàsica de, vamos, de ABC, amb una <laughs> relació sexual. O sigui, principalment perquè la resposta sexual ve vinguda de molts estímuls, no? el meu desig, la meva excitació, però principalment ve de lo que jo estic, el que dèiem abans, no? centra't en el que estàs, però el teu cap ha d'estar constantment construint coses que estiguin elaborant el teu plaer en aquest moment. No? Llavors, les fantasies, cadascú té les seves, poden tenir a veure molt més, que sé, amb alguna visual, amb alguna que algun estímul, jo què sé, dolor, alguna cosa que estàs sentint. La qüestió és elaborar alguna cosa que t'exciti. Llavors, a vegades, construir una fantasia de zero és molt complicat. És molt difícil perquè no ens han ensenyat a fer-ho. No? Llavors, el recurs és buscar dins de la nostra memòria o dins de coses que en algun moment ens han produït excitacions, han produït desig, jo què sé, ara algú molt tonto, però a, a mi quan aquest home parla, uf, saps, se m'enciende, bueno, pues jo què sé, ponte en la ràdio ese hombre, mentre ara <laughs> tanca els ulls, posa't en situació, no? O sigui, també és un aprenentatge. Um, es pot fantasejar en tot moment, és lo divertit que té les fantasies, i l'altra cosa bona que tenen és que són teves, i només teves. Um, I això a vegades, el fet de la fantasia, com deia la Maria, a la, Marina, la Maria mm. <laughs> a vegades ens fa sentir malament perquè um, ens posen calentes o ens posen calents algunes coses que pues, o no són del correctes, correctes, o creiem que no són que no, correctes. Exacte, creiem o que no, simplement no, no es volen fer bé. Exacte. No es voldrien... I, i perquè a lo millor també ens, ens posa calenta algo que no faríem mai a la realitat, però en canvi pensar-ho uf, ha de servir d'això una fantasia. Una, una fantasia ha de servir de, de detonant. És com, una, és com un eix vertebrador en tota relació sexual. És, algo que és un foc, no és una brasa. O sigui, és que encara que estiguis fent l'amor amb la teva parella i en aquell moment et pensis que la teva parella, jo que sé, el Brad Pitt a mi m'agrada molt, per exemple, <laughs> així com és un icono per mi que a vegades ho penso, a mi m'agrada físicament, me pone, no? no podes, llavors, jo que sé, en un moment donat pots estar amb qui siguis igual, però estàs pensant que estàs amb ell. No? Llavors tanques els ulls i flipes, saps? És igual, no, tu no et sentis malament, no passa res. Per, per què ha de servir una fantasia? Per excitar-te per què ha de servir? Inclús per arribar a l'orgasme, si cal, saps si et ve de gust arribar-hi. Ja està, i no l'has de compartir, és teva. I per l'únic que serveix és per això. No? Llavors, podem també dedicar-li inclús un programa només a les fantasies. Saps? No, però està molt bé perquè serveix per relaxar-se, no? també sí. de no sentir-se malament, de pensar en el que ens vingui de gust. I també és veritat que és molt difícil, eh? si no ho has fet mai, posar-te a fantasejar, però jo crec que és molt important... Bueno, jo no, de fet, amb teràpia, qualsevol tipus de, de disfunció, sobretot en, en, en les dones, perquè és a qui ens costa més fantasejar, a qui ens costa més construir coses, no? S'ensenya, és una que s'aprèn, no? I s'aprèn des d'algú que has viscut i després, doncs, a poc a poc, doncs, amb coses inventades. I si no, doncs, hi ha recursos. Hi ha recursos com llibres, pel·lícules eròtiques, jo què sé, músiques, no sé. Ja no... poden donar una empanteta, oi? Sí, sí, i tant. Molt bé, doncs de fet ja podríem, relacionat amb el que acaba de dir la Laia, passar a les seccions del programa. Mm -hmm. Vale, doncs entrem a les seccions, no? les que ja coneixeu, les de felicitar, recomanar i tirar al riu. Què us agradaria, a qui us agradaria felicitar en, a, en, a, en el programa d'avui? Doncs felicitarem a totes les persones homes i dones que lluiten cada dia i van fent passets, alguns petitons, altres grans és igual, per poder viure la seva vida sexual amb plaer i d'una manera lliure, escoltant-se i responsabilitzant-se d'elles mateixes. Ens agrada, ens agrada molt aquest molt bé, Felicita. Sí, sí, sí, sí. I què podríem recomanar avui? Uh, doncs, per exemple, hi ha una web que es diu 3D Vulva, crec, oi? Sí. Es pot veure per, en 3D <laughs> la vulva no? i tot el que és el, el sistema reproductiu femení no? i també es veu el clítoris en 3D i és útil per veure això el que dèiem, que no és el puntet, que són moltes mm-hmm. ramificacions, que és molt gran. Mm -hmm. A mi també, ja que estem en temes de sexualitat mm -hmm. i tal, m'agradaria recomanar la pel·lícula que vam passar fa molts anys a, a Justa, anys, sí del Kinsey, que és, bueno, que en realitat es basa en un fet real, que era una, bueno, una persona que va estudiar sobretot la sexualitat no? i els límits de la sexualitat mm -hmm. i va començar a treballar en sexualitat masculina i quan va començar a treure llibres referent, sobre sexualitat femenina se li va tirar la comunitat sí. científica a sobre. Ah, llavors és interessant veure la pel·lícula i, òbviament, pues, veure una mica el treball d'aquesta persona. Mm -hmm. I a nivell... Vols recomanar alguna cosa, Laia, o tu? Um, bueno, ja que estem posades, um, recomanaré un llibre, n'hi han molts, i llibres molt bons, si no. Però bueno, ara davant, tinc ara mateix davant d'un llibre que a mi m'agrada perquè, de fet, és, en, és una mica antic però està molt actualitzat perquè tampoc s'ha estudiat tant la sexualitat ni s'ha evolucionat tant, no?, que estàs en ello, que es diu Camino al l'orgasmo, que és d'una metgessa que es diu Olga Blasco, ai, Olga no, Sònia Blasco, que és metge, és sexòloga, és psicoanalista, ella porta, porta molts anys treballant amb grups de dones i de fet explica d'una manera molt gràfica i molt fàcil amb um, tot amb què consta la resposta sexual, no? tant, tant amb homes com amb les dones, però sobretot es centra en les dones, això sí, perquè com deia Maria, és lo, més desconocido, no? on s'ha explorat menys, on realment està bé donar-li un, un pes i ens explica pues, el que parlàvem ara una mica de per sobre de les disfuncions, no? què és el que passa no? en, en un procés d'orgasme, quins fantasmes hi ha darrere, quines pors, quines angoixes, i ho explica tot a partir d'exemples d'aquest de, grup de dones amb el que ella ha anat treballant. No? Llavors, es diu Camino a l'orgasmo, la sexualitat femenina sin secretos. També la poden llegir homes, evidentment, perquè això no... estar molt bé. I tant que sí. <laughs> i bueno, la meva aportació. Molt bé. Molt bé. Vale, doncs, doncs ara hem entrat com a la part bonica, no? Felicitar el recomanent, anem a entrar a la part que ens agrada menys, però que també és important denunciar, no? que és la part de tirar al riu. Què voleu tirar al riu aquesta, aquesta setmana o aquest mes? Pues doncs mira, podríem començar tirant al riu tots els mitos, mitos eh? tots els mites <laughs> falsos <laughs> que ronden al voltant de la sexualitat, de l'orgasme, de l'orgasme femení, mm -hmm. una mhm. mica tot això. Uh -huh. Jo també m'agradaria tirar al riu i tiraria al riu un llibre que va sortir fa poc i que va crear bastanta polèmica, que es diu Comprender i sanar la homosexualitat, d'un tal Richard Cohen, val? i tiraríem al riu perquè, clar, segueix encara mm, sobre la taula no? tot el tema de què passa amb l'homosexualitat o amb altres formes de viure la sexualitat, si és una malaltia o no, i com que considerem que, que aquest mm, discurs està desfassat i a part que respon a ideologies de dretes molt feixistes i masclistes, doncs en principi tiraríem al riu aquest llibre. Segur que és un homosexual reprimit. quan algú fa coses d'aquestes. Vols tirar alguna altra cosa al riu? Doncs mira, jo aprofitaré per tirar al riu amb l'intent aquest de que bueno, ja està bé per intent de fer alguns tallers de sexualitat a instituts, però, si us plau, avancem una mica més, si us plau, sí. perquè jo crec que els nens i les nenes estan farts i fartes ja de que els hi posin una, una polla, perdoneu per l'expressió, davant un condó i que ens ensenyen a posar un condó. No? O sigui, obrim una mica més les mires, expliquem i als nens i a les nenes i als nois i noies com, com funciona la sexualitat, com la poden viure, donem, posem-li noms a les coses, no? també ensenyem a poder dir que no, a poder dir que sí, a responsabilitzar-se, a saber com funciona el seu cos, obrim una miqueta més. I si plau, els professors, professores, pares, mares, que donguin oportunitat i no s'escandalitzin quan arribi la seva filla parlant de clítoris o de, jo què sé, de punto G o del lo que sigui. Sí, no, no cal sempre explicar-ho des del que dèiem, oi? La vessant més negativa de vigila, cuidado, ah, enfermetats, embarassos... No? És que estem associant una vegada més i seguim reforçant la sexualitat com a algú negatiu, negatiu com a algú que cal visitar, anar-me en bruta, no? etcètera. Molt bé, doncs jo crec que ho podem deixar sí. aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Laia. A vosaltres. I ens tornarem a veure, oi? I tant, ens han quedat moltes coses al tinter. Eh? Sí, sí, sí, ja seguirem és ja. És difícil. Molt. És molt difícil resumir tantes coses amb tan sí. poc temps, també perquè intentem tocar temes superamplis en mitja hora. Llavors, amb la idea aquesta de seguir aquest tema si ens interessa i si la gent li interessa, doncs convidar-vos una vegada més a, a fer preguntes, a... encara que no, si per Facebook ens fa vergonya pues, preguntar-les directament a algú de justa, el que sigui, i mhm. així també deixem obert la possibilitat que la Laia pugui continuar acompanyant. Clar que sí, encantada. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Laia. Fins la propera. Fins la pròxima. Adéu. I moltes gràcies, Lara, per, per fer de tècnic de so. De res. Adéu. Adéu. Adéu. I'll sing so merrily. They sing wherever I go. I guess I'm just a lucky so and so. Well, if you should ask me the amount in my bank account, I must confess slipping. But that don't bother me, girls, confidentially. I've got a dream. kept two up. Had crosses burning all night like the church blew up. And if you didn't look like them, they would fuck you up. Time passed, and Bubba turned 40 years old. And all them Jack Daniels started taking a toll. Seemed like Bubba was about to make a final bow. None of his friends from the clan couldn't help him now. Family gathered at his bedside, ready to sing the blues. When a doctor rushed in and said, I got some news. The good news is, Bubba. I found you a live Only bad news is it belongs to a nigga. Do you care about the texture of his hair or the purple brown color of his skin? Do you still care? Do you still give a damn? Now you're in the predicament you. Do you still care? Does it still mean a lot? Now you're the one who's needing the help. Do you still care? Do you still find it hard to love your neighbor yourself now. Tell me why can't you accept me as I am, just the way I am now. Where big I grew up, boys were supposed to be tough girls were trophies. Every man always kept a few up when he was hurt, and the tears would sting in his eyes. His mother said, Stop the nights, yeah, girl. Real boys don't cry. He learned in order to be a man, he had to know how to fight and had some very definitive rules about what's wrong or right. He never had the luxury of being able to choose. So to him, for being different, there was no excuse. Bigger was busting on the corner, making some cash when he bumped into some beef that he had from the past. He watched the guns raise and the bullets fly in disbelief as his friends all jumped in their rides. Left him in the gutter, didn't care if he died. He was rescued by a car with blades that said gay pride. It would have been fatal, the shot in your head. They saved your life, though you always said chick if you're dead. Now do you care? All the clothes that they wear, would you rather if they left you there? Do you still care? What your friends wanna think if they see you hanging out with a queer? Do you still care? Does it still mean a lot? Now you're the one who's needing the help. Do you still care? Do you still find it hard to love your neighbor as you love yourself now? Tell me why can't you accept me as I am, just the way I? That's the reason why. War can't cease if you don't look like me. Me, I go pop my piece, and that's the reason why. We can't get along if you don't do it my way, then you're doing it wrong, and that's the reason why. Iraqi baby's gonna cry, and more Palestinians and Israelis gonna die. That's the reason why the world is in pain. We say we want peace for rain, but our bullets again. Now tell me why can't 91.4 de l'FM.